En el party, subiendo la nota. De dos a dos, el todita ya me toca. Yo voy sabrosa, tu nena peligrosa. Tu discochito la más deliciosa. Yo voy sabrosa, Sabrosa Sabrosa Sabrosa bro, bro, bro, Ay, sabrosa, mi nena peligrosa. Disfruta esta guaracha y también como lo rosa sabrosa, tu nena peligrosa. Disfruto esta guaracha y como me lo Rico. Ay, rico! La nena se vuelve loca cuando fuma un poco de mota. Ella menea su nalga Dale, metele métele sazón, batería y guarachón Esto es un vacile, pero un vacile chacalón. Ay, sabrosa, tu nena peligrosa, disfruto esta guaracha y como me lo rosa. Qué rico! ¡Ayúdate! Martín, ¿tú sabías que a mí me gustan chilenos? Ah, sí. <laughs> bueno, en realidad lo que me gusta es el chile. Ajá. Yo soy de Chile, mi amor. ¡Ayúdate! Dámelo así que me gusta bien duro. I love you hard, le metemos en oscuro. Yo soy Adicto a tu culo, mamacita. Yo tengo lo que tú necesitas. Mi morrita, mi monita. Te invito a bailar guarachita. Esa guachita le gusta la guarachita. Baila mi loquita, péguese cerquita. un sándwich, no sé tu nombre, mejor te digo ah, papi. Hey, mami, dime papi, le gustan los tiquinati, lo mueven rico, lo mueven fantati, esto es triángulo iluminati. <laughs> Martín Guay, el chileno más pegado en México. Jerry Mua, la que trae los chacales por detrás, tra, tra, tra, tra, tra. De colores con el triángulo. Ayúdate. <laughs>